ikusten zinbat josi Kolpe, kolpe, kolpe, ka josi eta josi, zubin, zubin Kolpe, kolpe, kolpe, ka josi eta josi, zareak josi Kolpe, kolpe, kolpe, ka josi eta josi, zubin, zubin Bagoaz, bagoaz! Txantxakun irratian zaude, auta osa da, eunda 6.zortzi frekuentzia maritimoan eta txantxakun.com webunean baita ere, zintzilik irratian. Kolpe, kolpe, kolpe, ka josita josi, zarea josi. Kolpe, kolpe, kolpe, ka josita josi, zubi, zubi. zubi Eraiki ditzagun zubiak gurekin mundura Mundua bihurtu dezagun txikien batura Zuk eman hori berakura Ta nire kontu hau elkarbanatu eta bihurtu gaitezen Eta gaurkoan eduki pila batekin gaude eta beti bezala hasteko gure indizea eta gaur kargatuta gatoz informazio askorekin e, e, oraindik ere guerriko resaka eta bueno milaka oturuntza ondoren hemen gaude unai bai kaixo txaldeon hemen dago beste hau bat ere unai gaur falta da zein falta da Ba, gaur bainat falta da, eta egia esan, ez nago ziur nora joan den Ba, ba, uste dut badak igula non dagoen. Susmoa daukagu. Susmoa daukagu, ez dakigu zein den, iruetatik zein den, <laughs> hori da asunto bakarra, baina... Ba di, ba, ba omen dago nun baitor kabalgata bat edo, eta horietako bat omen da, hori esan digute, magoetako bat, edo bueno, eh, bueno ez esan inorri batez ere umei, baina baina errege magoa da, batez ere errege. barkatu gorka, baina kontatuko diguzu erregen historia hori edo ga, gaur ez? Ez, ez, ez, hori beste monografiko, biblia monografiko bat. Bueno, gaur, eh, gaur erregena gaur ez, baina kontatuko dizuegu, soparen inguruko azken albiste batzuk, e, satelite batzuk hor daude, gorka? Bai, badago proiektu bat, internet alternatibo bat erekitzeko, baina bai, satelite bidez, bueno, flipe bat. Flipe bat. Eta gero beste katxa, kasa txiki batzuen kontu bat kontatuko dizu, e, eh, Freedom Boxak zer diren Zer diren ba, entxufe itxura duten zerbitzariak Eta horren inguruan ere itzein dugu baita ere bueno, licentzien bueltan ere itzegin nahi dugu zerbait zen eh, aste honetan, ez, eh, unai, egonda sarean pixka mugimendua horrek Bai, zuzeuen eta gero sustatun ere egondu da, e, eh, kutsateka eta eusko ikaskuntzaren inguruko eztabaida bat eta hori ere komentatuko dugu. Eta demora matema du, wifi kontuak eta eskola kontuak ere aipatuko ditugu <laughs> eta hori izango da gure gaurko saioaren, e, bueno, orokorrean indizea eta dena ba, musikerriako eta lizentzia libre du musikarekin bustia eta horren adierazle kasu honetan ba, talde norte Apache izeneko talde bat behaiek eh, rapa egiten dute gaizka eta raiko sortu zuten bi MC Euskaldun, ba, Euskal Herrian rapa horrein ba, Euskaraz e, egiten ez momentuan Eta horixe, horixe izango da gure lehenengo abestia Eta hain zuzen, e, mac makekin htren aurka egindako bat hau xebera asko zuge bezala modernearen tempari atxatzen diotela Fun orderen be, buidu behan be ustela Zatiteko zmo handari zami pastela Eta zu, bizau gian etzen abdibide Ez, mugitu zaitez, diozi paio gaizkide Aitaren etxeian ez gehiago eskubide Zofaren adekti pasa zaitzu din bide Aizu itzara lena, ez da azkena Izan zirele moi zon pojeta itoiz Izan godira superportu, berantetu goiz Borrotala grepena, zene dio, ostainena Hemen, eur Yo pa' coentar, te rico esquina, da talgo pagar makina, maquina, malujar y serrasquí, erritar en zagriña, de soberakina, Txuk txuk reina, rie manqueina, Txuk bai Eratxunen eina, txut txut reina Rieman keina, apiaru da ondiko Ekin txasu zena ez, jenditxea badago Atxeterik ez, zuen proiektua akabo Atxeterik ez, hau da zuen zama Erriak ez donatuko, emendik eraman Atxeterik ez, Alpaz, galitu, galitu, galitu. Zorbiaren trena jarri da martxan jada Erratxa astintzen umeak izutzen bezala Azala lastoz beteta nor jango gaitu herri astoz beteta Eta malurra asko zerreta gure bendeta Abesti bat egitea Ahotxak duen indarraz burdina genditzea Ez du jasaten bendetik urdinera igarotzea Ez du zeikusten gura morruaren handitzeak batzun bat energia Gernikako arbola bakarrik sentitzen data nola Galdu dugun kontrola Galderaren erantzuna beteko du batzuen potxiko lizuna Erruduna etzaia Noiz baite duko da gure garaia bataian ekologista, terrorista, telebista Eta ez da gaukeran ikalere tetearen aurrean Bida jariak barrura Baina zingartu arnaza, itxiarren nasa Denbora urrezpen alorpen eskaza Bukatu da jolasa Uoteak itoko gaituzte Salbatuko algara, ez dutuzte Zenbat aratuzte, altxorra Putrei bere bizitzea ustea gure zigorra Gizon emakumez gara munduaren zilborra Zaborra besterik ez, denbora aprobetsatu Atzetea etenez, atzetea etenez Atzeterik ez, gelditzea badago Atzeterik ez, zuen proiektua akabo Atzeterik ez, hau zuen zama Erriak ez non hartuko, hemen dike daman Atzeterik ez, Alfa, galito, Atxeterik ez, geditzea badago Atxeterik ez zuen proiektua akabo Atxeterik ez, hau da zuen zama Erriak ez du nartuko, hemen dike daman Atxeterik ez, Bueno, eta hasiko gara soparekin, azken aldian sopa... <laughs> sopa asko, jamber. <laughs> sopa asko. En, aipatu behar dugu, azte honetan, atera da albiste bat, e, urtarriaren hogeita iruan, bueno, uste dut, hogeita, azte horretan bertan, e, seguraski, ez tabaidotuko dutela azken aldiz, ja ez dakizte aldiz ez tabaidatu duten kongresuan. Gogoratu sopa dela Stop eh, Online Piracy Act, edo horrelako zerbait. Bai. Eta da, ba, bueno, eh, pirate, ustez, pirateriaren aurka edo ekiteko lege bat, baino mm, berez, ba, eh, adierazpen askatasunaren Eh, aldeko, bueno, az, aderazpen askatasuna aurratzeko edo zein momentutan urratzeko lege bat. Bai, e, lege guzti hauek, bai, e, eh, zinde legea bezalakoak eta bai sopa legea bezalakoak e, izaten ari dira maila globalean e, ba orain arte elite botere eliteak beraie eskubidea bueno eskubidea baino privilegioak mantentzeko egiten ari diren legeak hori bai eskubide egien eskubideak defendatzeko aitzakiarekin baina e, batez ere mm, kuartada bat behar dutelako kuartada bat behar dute eh, eh, hori egin alizateko, murrizpen horiek ezartzeko eta beraiek gero internetekin gune, orain arte gune aske bezala ezagutzen dugun internet hori murriztu eta kontrolatu alizateko tresneria behar dute eta eta hain zuzen ere lege hauek hori dira epaiekin saiatu ziren ez zuten lortu e, lehenik aurretik ere ezagutzen ditugu PBP saren aurkako erasoak eta barrak eta horiekin guztiekin ez, ez, eh, lortu ez zutena ba behar dute tresneria juridikoa e, gu kontrolatzeko eta internet kontrolatu alizateko baina batez ere ba hori da azkenean bere boterea mantendu eta e, eta bueno eta handitzeko alba da baina e, kuriosoa da e, sistemaren barnean ere e, elite berriei edo nolabait orain e, ba, ezagutzen ditugun ba, Twitter, Google eta horrelakoei ere kalte egiten dietenez, elite zar eta berrien arteko talka badago eta nolabait e, Hor bago bat ere, ez dugu pentsatu behar hauek Google eta Twitter eta hauek antisistema direnik, baina ekimen bat gauzatu dute, ez? E, proposatu dute behintzat. Bai, e, bueno, esaten dute diotenez. Diotenez, ez? <laughs> Jarriko bai, dugu hor, bai. Bai, diotenez. Ogeita irurako badirudi e, adostu dezaketela zerbitzu guzti hauek, enpresa guzti hauek etetea, ez? Oien artean dago Google, Yahoo, Foursquare, Facebook, Twitter, Wikipedia, Amazon, Mozilla, bueno, e, eBay pila bat daude, Paypal tartean ere, bueno, asko daude, eta badirudi boikot, e, boikota egin dezaketela lege honen aurka. Bueno, kuriosoa da, baina, bueno, kontestualizatu behar dugu, eh? hau ez da, eh, irautza, baizik eta berein interesen kontra ere badoa, Baina, bueno, kasu honetan, ba, barku berean aurkituko gara, behintzat gu, eta noski, soparen aurka deno gaudelako, ba, segurazki, mm. hauek, bueno, ondo, ondo ikusten ditut, behintzat, horrelako ekimenak, baina gero kontestuare ikusi behar dugu, ez? Zen dira bi elite kontra jarri, bat azarra eta bestea berria, hor talkan daudenak. Ez dira bata beste baino behagoa, baina kasu, kasu honetan tokatu zaigu batzuekin barrikadan egotea. Eta bueno, kasua kasu, beste egun batean kontra egongo gara. Bai, adibidez, bueno, Godadi adibidez, eh, Godadi enpresa guztiak ez dira eh, kontra jarri, Godadi alde jarri zen eta aste egun batzuetan eh, mobilizatu zen sarea eta lortu zuten kontra, soparen kontra jartzea azkenean. Hogeita bost mila domenio edo ezak izemat mila domenio galdu zituen e, eh, boikotaren gatik, eta, bueno, badiru, <laughs> zerbait egiteko badagoela, dena seguraski ez, baina, bueno. Bueno, baina argi dago da horrelako ekimenekin bakarrik eh, egin gautela atzera, atzera egiten badute, eta, eta bueno, ba, hor, ongo gara gu ere, e, lege hauen guztien aurka, eta internete, batez ere interneteko askatasunaren alde. Eta orain sateliteekin jo, zea bestia proposa. Wow. Zea bestia proposa jarri duzun gorka, ezakit nola egin duzun. Magia. E, badirudi, bueno, e, azkeneko astean e, Alemanian hacker talde bat e, tal, e, bildu da Chaos Communication Congress, e, kongresu batean. Eta neurri guzti hauei, e, aurre egiteko, eta bueno, ba, kont kontestu honetan ez, ba, komunikazioak eta internet kontrolatu nahi, nahi duten egoera honetan, ba, e, hacker talde honek proposatu du satelite bidezko komunikazioak aurrera ateratzea, eta internet bat sortzea satelite bidez komunikatzeko. Edo nor, bere etxetik komunikatu alizateko. Bai, legedi, datozen legedi guzti hauek ikusita eta aurre ikusita, ba, pentsatzen dutena zera da, sortzea sare alternatibo bat, e, zentral, satelite zentral txiki eta merkeak e, sortuz, eta noski satelite txiki eta merkeak ere aireratuz. Eta horretarako orain ideia jasotzen ari dira eta pre, pentsatzen nola den posible hori egitea, baina, bueno, ja plana, oza, egingarria da. Eta, bueno, ba, Esaten dute, lehenengo seia beterako ja prototipo bat edo satelite txiki bat ja bialtzeko gai izango direla, Bai, gainera badaude proiektu handiago baten barnean Constellation deitzen den proiektu baten barnean eta hori dira, ba, espazioan komunikazio elkar komunikatzen diren e, ordenagailuak, e, bueno, elkar elkar konektatzeko edo mekanismo a, etan pentsatzen ari dira. Hauek ja beste maila batean ari pentsatzen baina segurazki ba gifinez bezalako proiektuak eta eta kasu honetan satelite bidezko hauek ere Fu, ba, ikusten duguna balima dator, ba, beharrezkoak izango zaizkigu. Eta batzueiz, ba hori, e, zientzia fikzioa igual iruditu altzai, baina, bueno, ideia bat egiteko, egun dago itamar euro izan daiteke e, estazio horrelako e, satelite segimendurako estazio baten prezioa. Beraz, oso oso oso erakargarria izan daiteke. Gure gure etxetik satelite batekin eh, komunikatzen hori hori. Gaina gogoratzen dit asko eh, errazio asko dauka wifi netekin. Ez? Badirudi eh bueno, eh burua berdina dela, baina pun kapa bat gorago edo eta biak gainera uztartu daiteke. Uztartu daitezke, claro, ez. Claro, ez. Orduan adibidez demagun leku bateara ez dela iristen koneksioa, edo eraman adibigula behar bada satelitetik eh, <laughs> hori bai puntu altuak horietatik bideratu dezakegula eta gero zabaldu lurrean e, eh, horlako zerbait e, Googleek berak adibidez Afrikan internet eramateko horlako proiektu bat zeukan pentsatua satelite semi, semiorbital e, batzuen bidez eta horrela azkenean ez daki gauzatu den edo esperimentu moduan pentsatu zen baina baina kasu honetan izango litzateke erabat askea eta denontzako sare autonomo bat eraikitzea erabili alizateko eta ba, horrelako, hori da, eta horrelako momentuetan erabiltzeko gainakoa Pentsatzen ari da, batez ere erronka delako nola bidali satelite horiek e, airera, baina, bueno, ba, badauzkate ideia batzuk, batzuen artean, globo bidez egitea, orduan, gauza kuriosoak eh, gertatzen ari dira eta bueno, gertatuko dira. Oso kuriosoa, nik irakurriet, e, eh, astronauta ama, astronauta amaterrak dituztela ba, ere bai, bai ez bai, dakit <laughs> nik ez dut irakurri baina hori bai irakurri dut eta badiru din normal bolondrez edo aurkeztu dela edo ez globo, globo ekin <laughs> idoko den gora edo <laughs> bueno ez dakit borroio app pelikula app pelikulakoa egin edo duten edo ez dakit baina bueno atento gongo gara eta bueno Euskal Herriko lehenengo estazio satelitala jarriko dugu hemen behar bada txentxakunen edo ulian edo medio zuen tokian. bilduko ditugu ondo goita edo bar direnak eta behintzat probak egiteko jarriko dugu. Eta sare autonomo ez ari garela, noski sare autonomoen gainean eta sopa eta txinde lege eh, a bezelakoak e, eh, kontutan aukita, eh, e, garantzuena, kasu honetan, da, zerbitzariak, e, libre eta autonomoak ere izatea eta, eta horretarako ba, aukera batzu badaude osea, jendeak baditu bere etxean zerbitzariak montatuta baina oztopo, hainbat oztopo dauzka horrek alde batetik e, elektrizitatea eh, bueno, kontsumoa beste alde batetik baita ere ba, bueno, espazioa mantendu beharra eta eta gero pribatutasuna edo bueno, eh, administrazioa, ez? O kriston lana da zerbitzaria, bueno, kriston lana, baina lana bada zerbitzariak eh, edukitzea eta batez ere ba hori, ondo mantentzea eta gainera edonork ez ezin du egin eta horretarako ba ideia badago e, eh, Freedom Box deiturikoa direla mikrozerbitzariak entxufe modukoak eta entxufe modukoak diodanean da e, ba, bueno, mugikorreko kargadore bat bezala koak horiek bueno, itxatxi, e, bueno, entxufe batean sartu, eta hortxe daukagu zerbitzari bat, debian batekin edo guntu batekin, eta nahi ditugun zerbitzuekin, izan dezakegu web zerbitzari bat, izan dezakegu ba, PBP saretako fitxategiak ekartrukatzeko zerbitzu bat, <clears throat> edo sare sozial propio bat, eta sare sozial propio hori beste batzuekin e, e, informazioa elkartukatzea edo konetatzea. Beraz, nolabait, zerbitzari autonomo eta pertsonalak izango lirateke baita ere, demagun, gure etxean hainbat gaiu ditugula eta gaiu horietan e, fitxategiak izan ditugu eta fitxategi horiek gurea gai horien artean bueno, editatu, eraman, trukatu nahi ditugula, baita hortik kanpo ere. Ba, beno, ba, sinkronizatu dezakegu, ba, orain Dropbox edo Ubuntu One edo horrelako zerbitzuekin egiten den moduan, gure zerbitzarian, eta gero, horiek, ba, kanpotik ere, e, ikusi, berrikusi, editatu edo nahi duguna. Orduan, E, aplikazioak milaka dira, inkluso VoIP zerbitzuak, hau da telefonia zerbitzuak izan ditzakegu, edo milaka ideia, milaka ideia erikitzen dira, horrelako eunda da hogeita amar, ere, eun, euro inguru e, balio duten, katxarro txiki horiekin, eta espero dugu, noiz experimentatzen esperimentatzen astea baita ere honekin, ordan interesa daukazuenok ere, ba, bueno, hemen aliatu batzu baituzue, esperimentatzen asteko, eta dirua bidali nahi baduzue, <laughs> ongietorria. horria. <laughs> Bueno, eta esan bezala, orain, ba, musika apur bat eh, jarriko dugu. E, bueno, e, eh, orain gotaldea, soviet, soviet, oso zaila da soviet, baina e EH barrean e, duena. Eta bueno, e, bueno ez dakit nola definitu, baina pixkat katuluka ofinger narko bezalako musika taldeen, bueno, antzekoa izan daiteken zerbait da, sestaotik datoz, baita ere musika librea egiten dute, musikerria disketxean, herri disketxean parte dira hauek ere, Eta, bueno, ba, 2008an ateratako diska izen berdineko disketik, eta, bueno, hor, ba, hor da, portada oso polita da, ikusi behar duzue, joan Juan eh, musikerriako gunera, Soviet HT, e <laughs> bai? eta agertzen da Euskalunako ba, borroka mitikoaren e, bakizue, e, hortira gomazakin dagoen e, langilearen e, irudi bikain bat eta, bueno, ba, bertako abesti batekin utziko zaituztegu orain bei, taldearen izena hartzen duen abestiaren zuzen ere Soviet! Soviet! Acordes zorrotzak, hitzak arratzak Y zuzena bezizizte en el Ik, Mantén el aurka de emetan violencia! Bueno, eta orain lizentziez izango dugu pixka bat. Eh, azken urteetan lizentzien kontua aldatzen joan joan da eta Creative Commons lizentziek ekarri zuten, bueno, eh, copyleft mundutik zerbait eh, seriagoa, zerbait ofizialagoa eh, eh, bihurtzen zuten lizentziak. Eta lizentzia hauek dira orain badirudi modan daudenak edo edo, bueno, ez dakit modan, baino erabiltzen hasi direnak, eta orain adibidez e, eh, kutsateka eta euskoika eskuntzak erabili dituzten lizentzia dira, baina lizentzia hauek ez dira guztiak libreak, eta e, non, non edo alako e, eh, alako ikurra daukaten lizentziek e, ez digute guztien gure lan hori zabaltzen edo saltzen ez? Salmentarako zabaltzen. Eta hori da hori da aste hontan sortu den ba eztabaida pixa bat, ez? Zuzeuen hasi zen Eusko Ikaskuntzak eh, aterazuelako ateratzuelako eh, e, eh, bai. e, nola, e, bai, nola ekimen hori, ba, Ha, ah, ez Eusko ikaskuntzako... ikaskuntzako... Enziklopedia. Eh, bai, <laughs> Wikipedia badakigu, baina beste atzegu ateratzen. Ba, ba ezin da, ezin da adibidez, zuzeuen, zuzeuen komentatzen zuten, ezingo zuten artikulu horik edo idatzi e, eh, enziklopedia hortakoa. beraiek, bueno, beraietako bazkide bat ere ez, ez sartu zen, eta esan horin, hori ez dela horrela eta bera, gatik hori, hori ez dela posible, baina badiru di hor ez da sortu dela eta egia da e, lizentziak e, Creative Commonsek ez duela, ez duela edukia librea egiten eta hori agian guk gaizki hasiratik igual gaizki esplikatu duen gauza da edo ez dakit moda baden eta hori aprobetsatu nahi duten edo mm, hortik ere egongo da baina berez Creative Commonsei ez diogu nahiko kritika egin zen eh, Kopile munduan GPLA dagoen bezala e, software munduan e, Creative Commons e, aukera ematen du horrelako restrikzioak ezartzeko ez dira denak e, erabili daiteken arren kopilez kultura zabaltzeko ez da beti ez, ez da beharrezkoa eta GPL lizentziek hori hori egin zuten ero hori zeukaten helburu hau da zu libre jasotzen dezuna libre mantentzea Eta Creative Commons licentzia ba, mundu anglosa joietik datozen e, legedi bat izan da eta bueno, ba, malgutasun handia ematen diguten ez ba, malgutasun hori azkenean eh, gerotan murriztapen gehiago ezarri gerotan gutxiago libre, askatasunak murrizten goaz askatasun ez murriztatzaile bakarra izan daitekena da share alike Sa, e, dala zehazki esan nahi duena hau da zu jasotzen badezu zerbait librea, libre mantenduko duzula eta zabalduko zula. Hori, iza, hori da copylefta eta hori litzateke guretzako behintzat e, librearen, bueno, guri neri pertsonalki gustatzen zaida, gehien gustatzen lizentzia. Gero, eztabaida handiagoa egon daiteke, domeinu publikoa ez ote den hobeagoa horrelako e, gauzak zabaltzeko. Eta egia da planteamendua lizentzia hauetan, e, zentzu batekoa dela. Hau da, gu e, egilea bali mazara, eskubide batzuk dituzu eta eski, eskubide batzuk uzten dizkiozu e, erabiltzaileari. Aldiz, beste planteamendu bat behar bada, interesgarriagoa izan daiteke. zuk kultura, informazioa, lana bestengatik e, jasotzen dezu, ez? Zure sormena oso excepzionala izan behar du, zuk zu bakarri sortua izateko eta beraz ideia bueno, ni jaso dut pilo bat, e, sortu zerbait berezia dena eta momentu batean ba neri ematen zait baimena pixka bat denboran zehar hori murrizteko eta gero ba berriro bueltatzen da dato dagokion tokira, ez? Domeinu publikoara. Orduan hor badago beste mugimendu bat devoluzionismoa edo suidadearen inguruan oso oso interesgarria dena eta Creative Commons lizentziatatik at atez zeren Creative Commons lizentziak ere sortu zuten beste lizentzia mota bat, zero lizentzia eta zero lizentzia zehazki hori da, legal bihurtu domeinu publikora zesioa. Hau da, zuk zure lan bat sortzen dezunean eta domeinu publikora eman nahi duzunean, edonork edo zertarako erabili dezan, egin alizatea zure legediak uzten dizun bitartean edo einean. Eta hori horretarako ere balio dute Creative Commons licentzien, hori legalizatzeko nolabait. Baina kontu zibili behar dugu zen Creative Commons Lizentziak ez dira ezer, baldin eta bere baldintzak e, aipatzen ez baditugu, hau da, e, eh, kutsatekak eta eusko ikaskuntzako e, ekimen horrek eh, aurrera unamendi enziklopediak bai. e, eraman duten, bueno, erabili dituzten horiek ez dira libreak, ez dira kultura librea sustatzaileak e, ezartzen dituzten ba, ba, bueno, hori murriztapen horien gatik. Bai, de hecho, kutsatekako materiala argazki bat adibidez, ezingo genuke ez da imprimatu, ze non, dediri, ikurra dauka eta horrek esan nahi du ezin degula eh, e, lanike lan derivatiborik egin lan horrekin orduan ba ez da inprimatu ere Zinaren urrukatoki ekaitz betea Naiaren eta ezinaren Urrukatoki toki ekaitzez betea. Eta ez daki gaur, e, gaur, komentatu nahi nuen, ze, <laughs> gaur, ez normalan ez dut teleberria ikusten, baina gaur ikusi dut. Eta, <laughs> eta eskuela sin wifi ekimena aipatu dute, eta guraso, eta irakasle, eta bueno, pertsona talde bat, ez dutena nahi, beraiek ez dutena nahi, e, es esatu de internet sí wifi no eh, este sare, e, sare hauek eskoletan nahi eta da bueno e, beraiek ere esaten permitirías que, que se fumara en las aulas entonces no permitas el wifi en las aulas <laughs> Ez <laughs> ez ulertu. Badago, ez dakit ikusi dezun IT Crowd serie bat, bai. beraiek egiten zuten parodia bat, eh, deska... Eh, descarga, las descargas ilegales bai. es, robar edo bai, hori gora zide ez du zentzurik eta gainera bueno, badirudi ematen diotela alako itxura bueno, mediku bat edo ateratzen da hor bideo batean eta bueno, ez dakit ez dakit zer esango duen Baina, kuriosoa da, uin elektromagnetiko guztietatik, ez? Hoietan zehazki e, zentratzea... Eh, bai, bai, unei, unei egia aipatu dela, jarriko dizugu audioa bada ere, e, hori, e, haitik estena hori, eta pentsatu dela wifiak, eh? orain pirateriari <laughs> buruz egingo du, baina, berez, ordezkatu hori wifiengatik. You wouldn't steal a handbag. You wouldn't steal a car. No robarías un coche. You wouldn't steal a baby. You wouldn't shoot a policeman and then steal his helmet. You wouldn't go to the toilet in his helmet. And then send it to the policeman's grieving widow. And then steal it again. Anuncio anti Eta hortze dago, hortze daukazu, eh? Eta bueno, hau eh konparagarria da aipatu dizuegun eh horrekin, eh, konparagarria da aipatu dizuegun eh, kontu horrekin. Batez ere, bueno, kontu bada, wifiak eh, zer eragin duen gure bizitzan eta nahiko neurtua dago, zen neurtua dago baita mugikorrean e, mugikorrek sortzen digutena eta eta mugikorrek e, bueno, asko zer gehiago sortu dezakete eta eta beste aparailu handiagoak e, gehiago, ezta? Baina bueno, ba e, guraso hauei komentatu beharko zaie begiratzeko zuzenean beraien eskola eskola horietan zenbat sare dituzten inguruan, ez bakarrik orain jarri nahi duten wifi hori baita ere esan diote irakasle guztiei eta beraiei ez hartzeko geletan edo beraiek ere ez eramateko mugikor bat poltsikoan bere umearen ondoan, zen segurazki wifi hori baino eh, gehiago kontaminatzen ari dira eh, eta gainera, bueno, ni proposatuko nieken gauza bakarra eta espero dugu Euskal Herrian badakigu mugimendu batzu daudela espero dugu hemen ez gehiagi zabaltzea eta zabaltzen badira lehenengo eh, joan daitezera gifinet bezerako ekimenetara eta han, eh, benetan proiektu askatzaile hauek oso oso preokupatua daude gai hauetan gai hauekin ere eta bueno beraik informatu informatuko zaituzte eta bestera ere zuek eh, interneten zehar segurazki informazio pilo topatuko duzuela eta bueno kaltegarria diren edo ez den segurazki zerbait eh, beti egongo da baina baina ez detuzte bai, bai, nere nire atentzioa ditu hitze je, eh, talde honen atzean ez dago jende asko, oso jende gutxi dago. Eta ziur nago wifi adibidez bai. Eh, komunikatu bat bialiko balu edo bideo bat bialiko balu edo prentza horreko bat egingo duela komunikatuko balu teleberrira seguraski ez litzateke aterako. Horria, horria. Ez orduan uh, da zabaltzen ari dira rollo pixka bat e, bueno, hori, e, dudaren aurrean ba, horrelako buloak eta, eta bueno, e, beldurra sartzen ari dira eta hori da kaltegarriena behar bada batez ere daturi gabe eta e, egiten direlako edo datuekin balima da ere ba, bueno, duda batez ere dudaren aurrean e, argumentazioa gauza bat txarra den edo ona den pf, e, zenek esango du ez eta noski oso tipikoa da esatea e, duda bali dago ba, kenduko ditugu eta eta fuera eta arrazoi arrazo, bueno, arrazoi horrekin ba, gauza asko kendu daitezke egia san bai. <laughs> bai. Gizonen burruka zuzen gabetik dator eta da galko Alde batetik zuzen gozea eta bestetik indar zapaltzailea. Horti Bueno, orain albiste batek, ui, <laughs> albiste, musika abesti batekin utziko zaituztegu. Musikerriako siroka taldeko abesti bat. Ze abesti izango da, gorka? Bueno, ba, jarriko dugu bihotzetatik zintzilik e, nahiko abesti ezaguna e, egin da eta bueno, ba, musika taldea okondukoak omen E, rock musika eta pixka eta hotx melodiak eta bueno, filosofia eta politika jorratzen dituzten gaiekin datozkigu eta nahiko fresko eta bat ez ere diseinua nahiko landuta dute horre eskimalantzeko <laughs> bat daukate beraien e, portadan eta bueno, kuriosua iruditu zaigu eta baita ere, esan bezala, ba, musikerria disketxe herri disketxetik datoz eta bueno, ba, esan dakoa, abestia. Ilusiaren bidetik hauzardia lagun izan zenu etorkizun naira basteko autua egin zenuen sentimenduen bidetik errepidea ezagutu genuen urruntazunean gertu sentitzen gaitu zuen gaitu zuen argazki bihurtu zatzuzte isilara zinuzan Jokoak isolamendua Txamponaren bi bialdea Borrokaren bialdea Bialdea Bi aldea begira Zeuen argazkiak gure bihotzetatik zintzilik bizi dira Moldei egiten dio narriak Eraikitzen du zuzkaietatik herria Errepide gorrian zure horpegia dugu ametza Egun latzetan zuentzat gure itzen babesa Diru izan arte bueno, izan da sirokaren abestia eta orain agenda pixka eta aipatuko dugu aproposa izan da abestia gorkaz e, azte buru honetan e, manifa dago bueno, <laughs> jakingo ez e, eh, ja, supasatzen dut manifa dago bilbon kolosala izango da manifa eta bihar, bueno e, autobus asko aurrekoan aipatu zuten berreun, berreun autobus baino gehiago daudela ja dagoeneko erregistratuta eta horretan adibidez bos, bos sei uste dut atzo bos sei zeuden zumarragan ere sei eran egun sei autobusia zeuden bueno, autobus asko daude herritatik jendetza izugarria bilduko da bertan bai, sarean zehar ere oi hartzuna handia izaten ari da kolosala etiketa eta beste hainbat eh, erakundetatik eta eh, batez ere askapenatik proposatu dute libertad presos baskos etiketa erabiltzea Twitterren eta hortxe jakin dugu adibidez ba, manifestazioa isila izango dela bueno, baita ere unkarien bidez zen e, ba, bueno, epaileak emandako mandako autoaren arabera hainbat gauza ezin dira <laughs> esan eta bota, baina, bueno, hor eh, Twitterren zehar, adibidez, Fermin Muruzak esan du, bi abesti behintzat egongo direla, ez dala guzti zixilla izango manifestazioa, baizik eta bi abesti egon, eta gainera ensaiatuak daudela, orduan horiek, ja, ensaiatu badira ezin dira ezin dira atzera bota Eta jakin dezazuen ere, badago webgune bat, kolosala izango da punto info. Aurreko batean uste dut aipatu genuela hemen, saioan, baina bueno, jake ari garen. Eta bertan atxikimendua eman dezakezue, bai pertsonala edo bai eragile moduan. Orduan, ba, hemen animatzen zaituztegu, e, bihar bilbora, e, eh, larun batean markatu, bilbora jutea. Boster dietan. Eta han baldin bat ba, ikusiko dugu elkar, edo ez, edo ez. <laughs> jende asko. Jende asko. Bueno, eta aipatu behar dugu ere, hau, hau impepinablea da, ze bestela botatzen gaituzta hemen Bai, bai, bai, fijo. <laughs> Txantxakunen ari gara, eta urtarrilaren amalauean txantxakunen festa izango da gazte Bai, hori da, eta, bueno, ba, adibidez, e, bueno, bost euro jarri bardu, prezioa esan bar dugu, ez da, ez da doaini, baina mereziko du, fijo, eta an egongo gara, eta ez dugu bakarri baizik, eta el eh, lobo elektriko, Ion Celestino y los activos, Penny Cox, Screaming Targets, Funkideak, DJ Budin, Speed, eta bueno, DJ Manu Pogo, eta bueno, e, hori da esan nahi dizueguna. Eta gaina Happy Hour ere <laughs> izango da, hor Happy Hourra ere egongo da. Amaiketatik amabietara sei bider bost, bost, Bai, tiketak. Bost tiketen gatik sei ematen dituzte. Eta, bueno, kontutan hartu, eh, pertsonako bi tiket bakarrik egon dituzkela aurrek urteetan rebenta, claro, hau bai, oso... jende, asko etortzen da batuan. rebenta izugarria dago eta hori ekiteko, ba, bai, ba, gehienez bi, bi pertsona <laughs> Zue badakizu hemen txibatu indizuegu eta osetik, eta beraz, badakigu joango zaretela, baina azkari bili e, eta donostian gaudenez oso kontutan hartzeko gauza bat hemen tabernak txapatzen dituzte oso goiz eta hau zeiak arte eh, egongo da irikita eta gainera gu egongo gara lanean hori da, hori, hori guretzako de puta madre dago baina zuero guztuentzako ere horrela izatea Eta bueno, eh, gehiago, lasai, gehiago aipatuko dizuegu, informazio gehiago mango dizuegu eh, txantxakun festa honen inguruan Alba duzu ikusi merezi du eta hemen e, zabaltzen ari gara eh, albiste ba, potente bat zenbertan agertzen den irudia e, badakizu zer den Ha, ah, hori duda bada, hori usten dugu, hori dugu, urrengoan aklaratu Marrazki bizi du bezala. Bai, bai, Juan, bilatzera hau ez da dora la esploradora, baina Juan, kartela ikusi, benetan, argazkia ikusi eta horrengo egunean esango dugu zer den horra agertzen den argazki hori benetan merezi duen txaskarrillo bat delako eta bukatzeko bueno ba, utziko dugu ba festan egongo den talde baten musikarekin eta lobo elektriko jarriko dugu entzun aldezu horretik bai ah, beti bai, bai. entzuten ditu gauzak orduan hemen lobo elektrikoren musika hau agurtzeko eta hurrengo hurrengo baterako urrengo urrengo gunea arte uzten zaituztego hori da